Сваком значи да Христом да искористам оваа прилика да ви кажам на сите дека ви сакам много. И ние те Знам че сега некои тука се прашува какво може да не сакаш много. Ама майче големо пребројање си за мене така те гледам редовно да идиш, ти може да си мислиш оти идиш и само зимиш, слушиш, се охрабриш, ама Самото то идейне е от гледна за мен е голямо окръбрование и верувам за много от нас тук. Амин. Голема радост. Алелуя. На колко от нас не е мило ще успяваме да дойме ваучер тук? Насите. Насите. Види, види. Ки споделим едно слово от Матей 13 глава. Пред да го прочитме, един, сакам да кажем за един от, е, един от най-добрите библичара на днешното време. А, Чак Смит, кажува, вики от колечко изпод наме, а, един наш професор ни кажа, значи, да не се усмелите да проповедите од да, а, параболите, вики, барам до декана набиде 30 годишния пасторско изкуство. Yeah. Е, и аз баш слушах нали, негов, комен, негови коментари за Матей 13 глава, декшо са опише много споредби или параболи, кои ще Исус ги получава. И вики сега, он вики, аз вики сега съм нали квалификувал според, да, според стандартите наводно на този негов професор, ама пък ясне. не съм. И затова... Айде да е, там има има. И затова ки прочитам от Матей 13 глава 24 стих. Може да го слушаме Божието слово. Им представи друга споредба велики. Небесното царство прилига на човек кој е посеал добро семе на нивата Своя. Но кога луѓето спиеле, дошол неговиот непријател и посеал каково меѓу пченицата и се отишел. А кога посевот порасна и донесе плод, тогаш се покаже и каково. Слугите на домакина пристапа и му рекоа: Господару, зар не посеа добро семе на својата нива, тогаш откаде е каковот? А тој му рече: Човек непријател го направи тоа. Слугите пак му рекоа: Сакаш ли тогаш да, да одиме и да го изплевиме? А тој рече: Не, да не би собирате го каковот, да ја откорните со него и пченицата Оставете ги, нека растат двете заедно от жетвата. До жетвата. А за време на жетвата ги им каже на жетварите, съберете го една пред какълът и вързате го в снопове за горени, а житото приберете го на моят амбър. Амин. Сега от днес съм квалификуван за такви пасове да ги споделям. Сега на самия почетък да ви кажем за един разговор, че еднодетенце го имал с неговия татко. Го питал тато, как толкави бродове ще гледаме на телевизията плуват по морето? Не по тона отговор. Отме да са да пливме, да са байнем, ако не пливиш, ти по тонешки се удариш. Ама толкова брод, ни пливе нищо, а стои над водата. Как? И таткото си вики сидене да ти кажам искрено не знам. И вики исто така ма чудо, дето продължаме, как толкова авиони и толкова товар на них и толкова люди се качуват, летат, стоят във въздуха, не пагат. Нито имат с и татко вике, да ти кажам си, че искам, но не знам и това. А вики, как успява слика да дойде на телевизор? Гледай, вики, гледаме е телевизия и как вики вас слика на телевизор ти излева? И таткото си вики, как ти излева? Некой да знае случайно? И таткото вики, и аз не знам. ли нали, повърхал приятел, пейс, пейс нещо, ама не знае, и вики, не знам. И детето го вика, му го пита, тато, не те случайно така неудобно ще да питувам, защото става много прашена. И тата казва, не, бе, синчета, ма работа, ако не питаш, няма да знаеш. <laughs> Така да, да няма комплицираме много, по връзка с работи, за които не сме квалификувани да ги споделяме, ги прочитаме от 36 глава и ще завършим тук и после се молим. Но това да ще дава обяснование на споредбата? 36 глава. 36 стих, 30 глава, 36 стих, извинете. От 13 глава. Тогаш Господ ще народът и влезе в кутията, Неговите ученици дойдоха към него и рекла, обяснение е споредбата за какво от на нивата. А той им отговори велики, сеячът на доброто семе е синът човеков. Нивата е светът, доброто семе. Това са синовите на царството. А како? Са синовите на сливът. А неприятел, ще го посея, е дяволът. Тук не ги опише, но сваля сите характера ще участват в ова епизода. Жетвата е краят на времето, а жетварите са ангели. Како што каковот се собира и се горе во огън, така ќе биде и при крајот на времето. Синот човеков ќе ги испрати своите ангели, тие ќе го соберат од неговото царство сето она што наведува на грев и оние кои вршат беззаконие, а ги и ги ги фрлат во на печка. Таму ќе има лелеги чкартење со завет. Тогаш праведниците ќе болстотат како сонце во царството на својот татко. Кој има уши, нека чуе. Амен. Значи сега разјасниме споредбата која што е много позната. И аз сакам да два вечер заедничи да, да погледнем истата вас поредба от един друг агол. Со можем што можеме себе да се пренайдем в нея и да извлечем няколко получни принципи които ще вървам, ако ги запамтиме и ги премениме, може да го трансформират радикално нашия живот. Амин. Амин от не треба в много области от нашето живење радикална промена. Радикална промена. А, на самия почеток Исус започна ви веќе небесното царство прилега на човек е посел добро семе на своята нива. Читмо од Евангелието на Матей. Матей, неговото послание, што него кажуваме Евангелие според Матей, главно го адресира до еврейски читатели, до еврейски аудиториум. От това, имайки го това нещо на ум, Матей не говори за Божието царство. Не го говоря за Небесното царство. За неговите читатели да може да го прихватят посланието, кое ще он всеки ден го даде. Заради това, че за евреите користението на Божието име често го изговорят, е голема опасност да се изкориста неговото име за напразно. И затова избегава да го користа. И затова Мата и всекогаш кога пишува, пишува за небесното царство. Додека Марко, Лука, Йован и всички други говорят за Божието царство. Сега... Сега, да разберем ние Божието царство, що е, трябва да знаем Бог кой е. А как може ние люто да разберем кой е Бог? Каков е Бог? Не авто му е престол, а вземете подножка на негъвте нози. Дали има нози. Е прашене. Седе на кръвът на земята. Извика бе неща, го богостояние от нищо. Бог е всемокен. Не може нещо да биде невъзможно за Бог. Бог е вечен. Не ще никой, за да му каже на него, от е Бог, кого он си беше Бог не беше избран, не беше гласан да биде Бог или да биде тоа. Он си е Бог. Не беше никой да му се поклонаве и да го славя, за да биде Бог. Беше Бог. Е почна да извикаме неща и да създава. Бог е създател, Включувайте нас и нас тук. Бог е вечен. Он е Бог сега, истиот што бил вчера, истиот што ќе биде утре. Бог е на секое место. Библията вика омнипрезен. Бог е тук и сега со нас, дома и со детства. Исто така и дека вас дома, и дека норма дома, и дека керка и во Америка, во исто време, на ново место. И как ние люди, човеци, кои ще не можем да бидме на повече места в едно време, не можеме да бидме исто што сме били порано и да бидеме исто што сме и во еднина, ме промена. Не сме се еднокни, как можем да ги разберме сите вие нещи? И словото ни открива оти тоа нещо, што Библията абстрактно не го опишава, стана тело. Пълнота Божия и дойде между нас. В Исус, за ние да можем да го доловме това нещо, Освали какво е. И Библията ни отходи веки от е пълно, пълно с увистина и пълно с благодат. Благодат, която ние сите, ако користиме всекодневно по цял ден. Без това няма да набиде. Бог не обсипа со неща, кои ние не сме ги заслужили. Видете, ние се взимаме зададено да дишне. Може по нещо го нема, да. и ако си там, да не те биде. Божия благодата. Божия благодата, што сме будни днеска и ще може да видиме тука. Точно е, ние сме гледали чекор и сме дойде. Ама Бог замислете колко в чекор направя, он да дойде. И невероятно е как после се, що Бог направя, за да дойде до нас, как някои от нас решават да не направят един малечък чекор, за да дойде до него. Бог. Колко него коща, за да дойде до нас. А нас колко на коща не е изпущам или с някои банални причини. Ще ги си найдем. Бог знае се. Тук на мен е много, и аз тук имам много голям проблем с Бог, Ще Бог знае се. Знае ли работи за мен, кой ще вие не ги знае? Нали? Ама знае някой работи и за тебе, че не ги знае. Добре. Нали? И сега ние тешни от и на други гриб са по-големи на моята тук. На мен и цвика, аз не съм толкова лъж. Полицаят се шуше, че го обидува Македон, лоша вест, Македония и Кяра са поделени на два дела. Добра вест, нашия ти биде по-голем. Бог знае се, Павле Виге многократна мудрост Божия. Многократна мужа. Е мудрост Божия е мудрост, която е толкова голема, да не аз отбира и да трябва да биде една въз друга. Една въз друга. Да се преглопаве и да биде мудрост въз мудрост. Мудрост в мудрост. Со това ще не можем да го изненадме ние, со нашите последни научни открития. От и това научниците ще го откриват в днешно време, Бог веки го знае. Иначе е века бе. И ако кажете, свет светът постоял 100 милиарди години, милиарди, милиарди, милиарди години, значи да мислете колко време Бог чека е ние да дойдем до някакви открития, кои шон веки е, ги знае. Сега, Тая е причината защо авторто или писателят по-точно, от и Бог е авторът, кога опишват за Божието царство, го опишват или Исус, кога го опише в Божието царство, вика Божието царство прилеге, личе или е куто нещо, що всеки да ни каже на нас, Одион влече небесно откровение, божествено откровение, небесна вестина, вечна вестина по съседна терминология. За ние по някакъв начин да можем да проумеем и да кажем Аха, значи такво нещо. А е толкова, за ние да можем да доловме и да си кажем Добро. И сега Царството Божие по дефиниция е место, во кое Бог царува. Ама ние не можем да го проумееме Бог. Е- Бог е татко, Бог е син, Бог е свет дух. Може се сега да е вечене, нема промена света, съвършене. Ние сме по образ Божи, ама потребно е усъвършуване, за да се секоидневно все повече и повече като Него. И то Бог обърнайте внимание. На кой шо? Са поклона, брат. Я се ти. Посея, бе, семе. Библията е кажела, добро семе на своята нива. И аз се викам, Господи, защо се молим? Защо се молим? Кой защо се моля? Ли, лични потреби говорим. Некой се моля за работа, некой се моля за за пари, някой се моля за кредито да се изчисти, някой се моля за здраве, някой се моля за икс нещо, така. Всички се молим за нещо. И Бог от негов аспект, ко отговаря на молитва, отговаря с семе. То Библията ни го открива. Посеяве семе. Сбор може да посее, като семе. А ние сахме дърво. И викаме, Господи, и аз саках цяло, цяло, цяло корен и булка, цяло дърво. Не е едно семенце. А Бог знае, ти, това ще на тебе и на мен ми треба, е до това семе. Семенце. И он посява добро семе в нас. Сега ние ставаме во обяснованието, ние сме доброто семе. Ама нека го вземем под лавото принципът. За да се научим нещо, което ще Бог саки да ме научи, от има някой ще го знае това нещо и го злоупотребва. Се постана с това, што семе беше посеяно. Сбор беше изговорен. Какво семе ние сеяме? Какво семе сеиш ти? Феска прашене, заради това, че ако не си знаеш отговор на това прашене, ти се чуди защо много работи се случват и защо не си имаш. Заради това, ще прашенето е какво семе сееш. Що им говориш на децата? И бе, Не тъпи за нищо. Не тъпи за нищо, не тъпи без нищо. Си благословме, по начин по който не са да ги да благословени. Ама какво семе му сееш? Айде на децата. Какво семе сееме на бизнеса, какво семе сееме в семейството, какво семе сееме на работата, какво семе сееме на държавата, на политиката, що сееме? И това семе никне. И това семе расте. И това семе дава плод. И резултатът е не трябваше да бъде така, трябваше да бъде инак. Защо? Заради това, що не сме се научили да го сеиме или да го практикуваме правилно, принципът, че Библията ни го дава. Но Многоголугито спиеве. Създадени сме така да не трябва простор, в кой шо да издигнеме. Или т.е. така сме направени, за да не трябва момент време во кое ще си наполниме батериите. Сега, има некои што се сега некои меѓу нас кои ще са со такви литиумски батерии по по-капацитетни и кога са пълнат, са пълнат гласно. Не сакаш да, да запълниш кога не са пълнат. Има ли тук такви ще са пълнат гласно? да се молиме за тия ще спият у И колко по-дълго време не са пълнили, колко по-дълго време не са пълнили, когато се отключва да са пълнат, веке тогаш са... Комшините разбират, викат са пълне. Пълне. Айде да си са пълне века, за да не да заспи. Няма смисъл. А? Значи, По начин трябва да се смене. Но дека, додека ги пълнат батериите, Дошъл неговият неприятел. Чий неприятел? Не... неговият неприятел. непријател. А ще ги пури батериите. Лугето е множина. А неговият неприятел е еднина. Неприятел, първо неприятел негов, пред да бъде твой мой. Не му мутекнал на дявол да биде против нас, а заради нас сам. Му да биде против нас, против мен и против теб одите. И аз не сме негави. Ако аз не сме негави, не не е ми приятел. И не биде колега, партнер, не ли как ли, кой от има, има, има други, кои ще са, кои ще са заедно уединствени с него. Не сме приятели, нали, кой се е, тикви с дявол, от главата му се капа. Ама он не очаква, че му се скапат. Он се вика, да бидат по-големи. Големи тикви. Така трябва да Неприятел, Неприятелството, който ще се блъскиме, е негъв неприятел. Негъв. И сега, този негъв неприятел е толкова подмугъл и толкова нефаригряч, че не иде, когато ти си застанал. Айде. Айде. Не го иде там, като ти кой не очекваш. А? Е, не е фер. Не е фер, бе. Не е фер. Така играе. Как ние ще се научим да играем против него, кого не играе не е фер? Со тоа ќе ти, оти, ти види, ние, кога ти чекиш, когато ти си на пост, когато ти си на молитва, когато ти пратиш лево-десно, съпазиш себе си. Мисли, постапки, сборование. Али как малко се лобавиш. И после то се чудиш, одека това како? Тука. Одека това какво дома? Кой го е дунцел? Одека това какво в мене? Не дай за дома, можеш да обвиниш някой друг. Ама за тебе? На спаяне когато е фатил. Когато е фатил не спаем. Когато е фатил во... Защо Библията кажува пазейца едни са друзи? Го парафразирам. Защо не има оружие, за да се го пазме гърлото? От требе един са друг да и пазме. Е, кой ме поставил на мен за чувар на бракта? Не ли? Та не е колективната отговорност. И трябва, и трябва понизност, трябва смираност от всеки един от нас, за да можем да присватме и да приемем. От това нещо, за което ще говорим, не е да дойде някой да те осуда, бе. Него е някой да дойде да ти предизвики на внимание. Оти може би насокта, в кога ще одиш, не е правилно. И во любов, Библията вика, ако го придобием обратно да се върне назад, покриваме много греяви. И аз мислям, оти, Исус ти покрива греявто, ама гледаш, може и ние да покриеме, ако ги спречме да се случат. А? И сега, на приятел, нафаке во небрано и посеяве нещо. И сега то нещо микне. Що сакам да кажа, Неприятел отиде и що направя? А бе раколтата, што Бог ако сеял? Не. Не може да бе нещо, що Бог го създава и го прави. Него знае кой са принципто и се е семе. Се е семе. Лошо семе се е. Он разбрал? А ние още се мъчме да разберем. А гледаме ли предността во кошо, не беде? Защо заради тоа што ние се трудме как можем да, да изманипулираме ситуацията, за много малко ще ги се име, да не име много. Не, ако може, не е нищо да не ям, ама да се да бида со село в нея. Нели? Иш морков да не е твърдо. Няма да има морков. Ние може да пуснем кошничката да помине, ако си от нас само да писаят подпрат на нея. Верова ли не, стигне назад празна. Господ може пак да и похрие прошкавто, ама ние няма да жнееме нищо. Значи принципът е да сейме семе. Да сееме семе. Не станува сбор за пари, не станува сбор само за говорение, станува сбор за се. Абсолютно за се. И кога ќе видимо ти се говоря лошо, ние да станем против това. Во име на Исус това нещо не го примеме. Значи, защо? Заради тоа, шо принципто функционира. Да, ама той стар да, но той е било тогаш, да, ама той е било за тия. Точно. Бог е непроменлив. То е било стар завет, той е било е за тия. Точно всеки от вас Нема доктринално да спорме, нема теологски да се изразваме, за да полемизираме и да правим по-комплицирано, шо. Не трябва да биде. Принципът е тоа. Сееш жнеиш. Що сееш? То е жнееш. Как сееш? Така ще жнееш. Нашите стари кажа, нали, фърли си го лево от поводата, нали, за да ти дойде. Са научили, тия са принципи. Живото ти е научил. И сега ние може да се учим на нашите грешки и да може да бъдем мудри и да случва на чужите грешни. Ако въпросът е порасна и донесе плод, тогаш се покажа и каквото. Е Колко от нас ще се съгласят от Исус? Сите добри неща, квалитета и характеристики ще растат в нас, от има и нещо ще е не баш квалитетно. Само дека мен. Дека мен. Суза. се съгласава, но се съгласава за, за дека мен. Е. да, така е. И ние по некое време, видите, правото не говоря с нас, ама ако го вземе принципът или духът на пората, разбираме и ние по некое време може би сме били хватани на спаяне. И дяволът преко ног посява, си легнувиш, все е наред, супер ден. Ма не супер ден, супер неделя било. Не ли? Плюс ли и от так ми сте влизела кеца от двойка не. Това се, се, с наредили се разбудиш некоя от събаря и се е нотко. Един телефонски повик и ти мене се. И свикши от дека во Може ли баш сега да се случи нещо? Отека като Преко ноги. И се покажат и двете неща. За едно нещо да расте, трябва да бъде посеяно. И Бог знае, за да трябва да бъде посеяно на посеяра и на посеяра в амбиене, в който ние ги можем да растем. Ние сме посеяни тук ние ваш големи караш, това ме лекне с ангел, за от смъртука посеяне. Защото трябва да бъдем ние в, в Америка, когато пристигат от Америка и да тук. Она се пресява от там тук. Мудрост, мудрост. От многократната Божия мудрост, мудрост ли? Е, тук е клинта благодатна. То ни е норма от Англия. Тук. бъдем ние в Англия. Посеяли сме и трябва амбиент, за да растим. И Бог са погрижен за амбиент. И сега, насита нас по някакъв начин. Обърнайте внимание, насита нас по някакъв начин. По-голем или по-малече. В зависимост от това, кой Бог го направил като по-яко стебло или по-меко, правят да растиме и да даваме плод како. Не можем да избегнем от него. Тук е. Синове на светлинта и синове на лукавиот, ама заедно растат. И прашането е дали ти ги дозволиш на тоя какъл да те огуши, или дали ти ги огушиш него. И да слугите на домакинът му пристапват и му говорят, Господа, да за гнев какво се добро семе. Видете, дори и го семето, ще Бог го сее. Какво ви да Е добро семе. Ако Бог сее нещо в тебе, е добро семе. И как може да бъде добро семе, да ти вика, дай си и парта в църква. Добро семе различни от Библията. Първим за парка, ще се отнеса. Другото нека кайде да включиме. Как може добро семе да биде, ако сакаш да бидеш голем, бидим слуга на сите. На мене ме е кефи, аз когато седнам, ако голем да се бъдат тъй като зоки, зоки, защото не бе. Айде, да. Ево, пак, пак да дойдеш, пак. Не е си он да седи, седи. Ясната носом. Не ли? Колко от нас? И колко от нас са спреми да го правят този здравист? Зависи за кой. Зависи за кой, ама ако ми искаме на списък, може да бъдем никой. Не ли? От и не баш не са прави. Ама сакме да ни го правят. И то в Библията го има. И да обърнем внимание, и то е семе. И то е семе. И сега слугата се питат и викат, не ли е посяват добро семе? Отдека так не работи се случват? Господи, защо бе? Защо? Отбравяйте само прашне. Защо? Защо? Лоши е работи се случват на добри люди. Защо? Преди години в Нил в Англия има то ще си умре. И люди се питат, защо път, <laughs> защо път то ще умре? Не ли? На толкова млад по Божия, не ли? Ситен не шайна и няма смисла. Некой на, на 110 мъка мъче, не ли? и живее. Млади люди, да кажем деца, умират. И си Господи, защо бе? Защо? ли нали, някои духовни ти каже, има тази грешно нещо. Ама не е всеки път от някой е грешил негде. Не е от тя грешил негде. Не го се случват. Глупави работи на добри люди лоши работи не се јаве лошо, него ето нещо ги огушило. И викат да... Бог отговаря, вика, неприятел го направи тоа. Име луѓе неприятел, што постојано го праве тоа. Ке дојдеме до, до поентата, до крајот, Ама те кажуват, сега ще да направим нещо. А? Само кажи. И ке викнем огън от и ке изгоря. Няма проблем. ли нали, като Йован и Яков. самарианец. Е, они на нас. Да направим ли нещо попрашам? Що Ще трябва да направим. Да се явам на него. Проблем кога имаме. Клоняйки от нещата, не е се што трябва. Първо нещо, што дека нас не случува е инстинктът за да се справим с ситуацията. И си засукаме ръкавто и викме сега ти ме дадем да разберем. Телефон, да, зависи кой е каков проблем Телефон, кой знае, форум, работа фаза, кой знае, сега на милка, насоки, лево, десно, контакте, на Груевски му се явна. Нали? Ти рекохме трябва. Вола фалил, кърбит фалил, женат е мало. Найди го, чини. Убре бебле. Лево десно. На що да направим? На норма ки се явна. Не, норма. Много проблема решава. Сакам да подвлечам наша активност за да се справяме с управлението. А Господ вика, не. Няма потреба да направите нищо. Ти подпише. да подпише. Господ те живе, не правейте нищо. Сега, ако между нас има някой, и аз вървам от има, и му говорим, кой ще се пита, Господи, оваа ситуација, јас, шо? Господ вике, ништо. Седи, одмари, колири и гледи го Божито спасение. Битката не е наша, битката е негова. Битката не е наша, битката е негова. Защо сме окапани и изморани и на път, но се тресат и не знаем дека фатме. Заради тоа што и се изиграваме Бог. И ја преземавме негавто улога. Да се справаме со работи со кои што не сме компетентни да се справаме. Ама се мислиме оти сме. Зашо? Заради тоа што јас ли? Не, мислам да питме, немаше не можем. Не можем сега, не можем доста работи, нали, с нам съгласно, това, че сега тя, тя направим, тя направим, тя направим, има работи, които ще не се направили. И зато е много важно, ако инстинктът ни се разбуде, за да направим нещо. Пред да направим, да погледнем на декатата и да му кажем, и ако тата каже, яв са, яв са. Ако тато каже, пити го, Пити го. Направи, направи. Ама актата каже, требе вера от наша страна да оставаме. Знаете, на нас не е проблем, ако Вламов не е в нашата в нашите Господи, а, и немо, имам. 200 динара. му ще фатих, знаех от него, трябва да ги върнем 100 динара на Даниела. Е а, пари него, подаде ги. А, види тук, значи да, са, да има. кола му, за да има. а, Вода треба 10 кажа на екскурзия, е Кьода треба по 500 динара, 350 и, и за таквото. И оттам къде да се чине, роден ден трябва да има и, и ги изчитаме, нали? Как викат нали, нашите, кашувай ги имината. И ти си ги кашувиш имината. И се изчиташ молитвата и го запознаваш Господ с наводно работите, които на тебе са много важни да ги направя за тебе. Ке ви кажемо да има голема вероятност нищо от тоа ще го кажа ви да не е важно за тебе. Или пък много малко от това ще го кажа ви, освен е важно за тебе. И не е по Божия воля. И Словото кажи, кой го е запознаял, Бог. Кой знае, що има в него? Кой? Ако не, духът, що е в него. Духът, що е во него, знае коя е волята Божия. Иде во тебе и во мене, и ако ние му дозволиме да тече, то дух от нас ки се израза и ке моля работа, за който ние не сме свестни от ни са потребни и от са богоугодни молитви и от са по Божия воля. И Светлият Дух сакер за нас во наше име работи, кои што нас ни са много важни и са по Божия воля да дойдат. И дяволът не ги разбира. Защо му е на дяволът много важно да го отцърне това говорението в язици или да го изкорене от църквите? Това било за тогаш бе, <laughs> да, и за сега. Е, не. Не. Ама каква работа завършена? Ако го веруваш и ако го освободиш и ако го практикуваш, много големо. Зато трябва да купнеем за тия нещо. И сега, Бог ни кажува, оставейте, оставейте, нема потреба, и аз много ли викам, да знаех. zna ще го kažem, айде, не се ден, еднъж неделно. Да знаех на времето, от ти ки им бие жена и от така ки биде. На мене коста не им да им И Йола така се смее си. Не, се трудно да бъда романтичен на, така, на... на на хумористичен начин, за да може да донесем малко смели нали, така светлина в семейния живот. От има проблеме. И ако се фокусираме на них, ще файде. И аз знам, от не съм най говорит мъж на свето. И она знае от нея най-ловта жена на свето. Ама знаем от заедно, ако се респектираме като такви, ако се почитаме, ако се сакме, от и може да си го поминаме живота по-убаво, по-убаво от това сме смисъл най-лъвта жена или с най-добрият мъж на света. От нея до най-убавто. Него е колко го вреднувиш, тоя ще го имиш. Колко го вреднуваме, тоя ще го имаме. Малко. Малко. Ние знаем, знаем да вредуваме нещо, кое изгубим. Е кое изгубим. Е а вредувам, това що го имаме. Вместо много да, да вредуваме, не е толкова. Да ги личи Кога ги оставаме работата, ще са за Господ на Него. На нас ни олегна. Бог слага ние, Исус вика, замайте го, моите яри. Яраме ко сме, не аз косом. съм, а, ко съм впрегнан. Него и аз да бивам впрегнан с него. Заедно. Заедно. И некъде, ако ярем отвлече надесно, не са противи. Много често го влечме ние на ваги, на ваги, на най защо за детоша, той е списъкът на работа. И кажу на самия почеток ние може да се правим списък с молитви, да викаме, то е Боа. обаче трябва да се молим. И предизвикът не е да погледнем по един друг начин на молитвата. Нека да погледнем по един начин на молитвата, по който ще ти биде, може би, работещи са важни за Бог. Пред ще са важни за нас. Точно е, нашите работи са много важни. И аз сакам дека мене да биде нели сетаман, па после тоа дека нека биде сетаман дека вас. Е, на крајот и дека Бог нека биде ман. Ама вестите, от ако ние се погрижме за Божието, Бог се погрижи за нашето. Ако ние го поставяме негавто, на приоритет, Бог го поставя нашето на приоритет. И не чека да му кажем, защо за тоа Да знае. Как шо знае и тоа шо не чине, ама знае и тоа шо чине. Знае и шо треба. И сега, ки дойде ден в кой што ние ќе бидем ослободени от нашите грижи, ќе бидем ослободени от това какво е около нашата надбуша. И как што кажува праболта, ке болсниме, ке светнеме, като синове на Всевишният, като синове на светлините. Ке светме, ама до ден от века дойде. До ден от века дойде. Ние растеме су како около нас. И добрата вест е, добрата вест е тоа шо секој един од нас успеал да вирее во атмосфери во амбиент, во кој што не баш секој може да издржи. Има луѓе што не издржале. Има луѓе кои што се откажале. Не оти умреле, па биле стречени. Него са, си се откажале. Иди и си вики, аз се мисля бъде тука. Така, а освали не е така. Шо? И аз си мисля. И сеиш во погрешна насока, и се пише. Как го? Изправен. Свърст. И Клатна. А баща клапна клатна носта, а правя разликата между каколото и житото. Заради това, че додека растат са исти. Ама когато кога когато дават плод, житото са наведна. Как викат тук по величественият, наведена глава, вече няма сече. Нали? Понизността е тая кожа на носа напред и направя различни. А да биеш понизен бада не е да биеш глуп. Не е да дозволиш другите майтап да си играят с тебе, от ти си понизен. От понизността усвали е користейне, користейне на дозволената или на потребната Силата. Не повече от това. Е, Много люди имат проблем да софрат чешмата. Оти не са понизни. да стегнат повече от колко ще трябва. А он това не трябва да се стегнат толкова колко ще е. Нели знаем че говорим, дома ако въртеш чешмата, можеш и мислил да въртеш, ама тя стигнеш гумицата. Значи трябва да се стегне толкова, колко ще има потреба. Тая е понизност Библията ще кажува. Микнес. Моисей Виге беше най-кротският човек на земята. Значи колисче толкова, колкото те. Дяков беше. Дяков беше този човек. Моисей беше. Моисей беше много Значи, разликата между нас и них. И всяко да се погледнем валче като ние, само да себе да се погледнем като чудо от Господа. Много, ноки е имало, во който ще неприятел те е идел и е сеял сена. Во тебе. Баш во тебе. Не во тоа до тебе, го баш во тебе. И ти си се пребровал с тоа нещо. Си бијал битки, може би си бил паднал, ама си се изправил после време и си продължил. И си тука вадам е имало момента, во кој што дяволот е чекал, на нализгал да та сопне и може би е успеал, ама ти си успял да се изправиш и си пак тука. И си минал с болести и как би ги е луѓето и не си тој изрешето, ако си тука. Оти си добро семе. Посеяно от Господ, кој ще е предвидено от времето, от кога се посея, да дойде моментът, в кой ще ке като слънце по царството на своя татко. И аз? Да, ти. и аз не правя. Нямам потреба да правиш. Има потреба само да бидиш. А ти си добро семе, ти си доброто дърво, ти ги дадеш добрите плодове. Защо? Заради това, що си посеян от некои, кой ще е повече от компетентен да го довърше това добро дело до край. Що трябва ти да направиш? Не прави нищо. Дозволи Божието в тебе да те отнесе се мали воланът во твоя ръци? Те се заканава сурнатяјето. Остави Господа воз. Пушти круз контрол. Не ме на нашите коли, ама јас съм воден стъпасо круз контрол. Да остава некој път, само да возе. Знаете шо? Ама лично. А гледам в сенка. Иде. Иде. И аз то си го сявам. И ме, мило ме е дома дека нас и Елисей е разбрал. И он го сее. И он се окажува. Купе оброкола, кола. Кой купи кола? Бог. И аз викам, фала на Господ, кажа тата си. Заради тоа што татка му, ако го вземе тоа волан, може што па ја време помине. Ама кога се работа за татка му на татка му, може би на много пъти. Амин. Що ни трябва? Нека го сеем. Ами аз ти кажам, ва вечер, нека почнем да сееме първо работи, кой ще на него му трябва. Амин. На него му трябва на него му трябва людите въобще да го познават. На него му трябва людите въобще да му се поклонят, като на ним Создател, като на ним Господ. На Него му треба, а Него след да им биде добро. И Он може да направи Него след да им биде добро. Айде се изправяме, се пасме за ръцата. Сите ли да се пасме за ръцата и, и, и, и на Господ? Да, не тебе. И ги благодарим на Господ за не за нашите ръци, него за ръците ще ги държме. Заради това, че тия са, тие са добро семе. Тия са добро семе. Тие са добро семе. Отче Свети, колко ти сме благодарни, Боже, за това, ще държаме чудо в ръцете. Държаме чудо в ръцете, Господи Боже, кое ще е било сопкано, кое ще е било замечено, казано, кое ще е било лъжено и манипулирано, ама успеяло, Господи, да се задържи. И на Боже за това добър семе Боже е посяна тук. И на Господи Боже за това, ще нас поставил, си нас изпратил като е гнина мега вълци. И не на яда Боже. Като овци Боже мега вълци. И горме Боже Боги и не изгораме. И коста на главата ни стоя. И рубта Боже не си изпърваме. Заради това, че нема оръжие сковано ще писа успее против Тебе. Ти благодарен на Божия добър посема. Ти благодарен на Господи за вирата, че ще ги държим. И Боже, нека се множат. Нека се множат, Господи. Нека се множат, Боже. И на Твоите нива, Боже, доброто семе, Боже, да расти да се множи, Боже. И плод да дава, Господи, Боже. И да го обрушат на това какво Боже. И да го калем на Боже, това какво Боже, да станува жито. Во име на Исус Христос, Боже. Сила, Божия. Сила, Господи Божия. Умножи ли, Боже, аз, на тази сила, Боже, на този добро семе, Господи. Ти си посял, Боже. Нека не бъде обучено, Господи. Нека раста, нека раста и нека се шира, Боже. И нека дава плод, Боже. Во време и во време, Господи Боже. И всекой месец, Боже. Раколта, всеки месец на раколта, Боже. От седми на седми, от седми на седми, от седми на седми, Боже всеки месец трябва да може. По един, по двоите, по троите, по пет, по десет, Господи, по толкова се говориш, от месец на месец Божия да растим да се може. И да останават Божия. да останават Господи. Само има Божи за победници, само има люди за люди, ще ги имат уши, Божи да слушат. Само за люди Господи ще бъдат, ще ги светят Боже, като слънце Божия, по Твоето царство Божия а тук ще започнат Божията лъска, Господи. Да придобиват Божия лик, който ще ти го в Божия вечност. Во име на Исус Божия. Ние го благославяме Твоето дело въобще. Го благослава Божия Свети. Това ще Ти го правиш, това ще Ти си го посеява, Господи. Благославя на Божия по дома, благославя на работата Божия. И дай ни, Господи Божия, вера, да ги препущаме в Божия работите на Тебе, и да се занимаваме само с това, ще ти ги кажеш да се занимаваме. Да не се нафаќаме с усе Божие. Да не се на Божие с работи кои ще не са за нас. Да оставаме на Тебе. Ти си Господар. Ти си нашият Господ. На Тебе се на Божие. На Тебе съм молен. Тебе те издигна Божие. Тебе те обожава. Биди ни цар Боже и Царуви над нас, Господи. Нека видиме чеда Божие во Твоето царство. Такви какви ще сме, Господи. Ти на прифаќаш Боже. И поглед тоа што знаеш се за нас. Очистав Боже, вплеев на за да даваме Боже повеќе род. Не за да плакме и закупме и за да лекме колко не е тежко и защо се питуваме защо болни се случува и, и защо така и защо инак. А да знаеме Господи, от Ти. Се судейства за доброто на тия што сакат Тебе. Во име на Исус. Во име на Исус. Сила от Тебе, Боже, всеки на от нас. Сила от Тебе обира Си Боже. Сила от Тебе душа свети. Тече, Господи, в нас. Реки на живот. Реки на живот. Реки на живот. Молитвения език, небесния ангелския ангелски език. Дарбите Твои, Боже. Изцеление, освобождаване. Во име на Исус Христос. По-добре работи, Боже. По-платни работи. Знаеш, Господи, що е Тебе отпред да помислиме да посакаме, Господи. Обсипи го Твоето твой народ, Божието добро. Благослови Ти, да ще ги държиме, Господи. Благослови Боже. Да бият плодни Боже. Да ще, да ще бият положени до на Боже. Да се променят околности. Научи Господи, как да семе Боже семе. Семе на живот. Семе на любов. Семе на царството. Научна Господи Боже. Научна Боже. Научна ти и важно, че признавам Без Тебе не можем нищо. Без Тебе сме нищо. Без Тебе не напира. Хвала Ти, Господи, ще продължиш да вървиш у нас и кога никой не е верува. Хвала Ти, Господи, че няма да го изгасиш това фитил ще тлее. И та тръскана къща на Божия няма да я докъщиш. Изцеля ви, Господи Божи, изцеля ви, Божи, изцеля ви, Боже. Разгора ви, Боже. Огън, Боже, свети, дозира си. Огън, Господи. Огън, Отче, свети. Нека след това фитил, нека се запаля, Боже. Нека експлодира за Тебе, Боже. Во име на Исус. Направи на Боже да имаш спектакуларни верници, Боже. Спектакуларни верници, Господи. Да любите всяка да бъдем при нас, Боже. Да бъдем люди, ще ги бъдат добро дружество, Боже. Ще знаят как да се забавят, знаят как да оживат. Знаят как да го извечват максимум от от живот, Боже. Во име на Исус, во име на Исус Ти отдаваме слава, че свети.